بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu إنا فتحنا لك فتحا مبينا Hakika tumekufungulia ushindi wa dhahir ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako yaliyotangulia na yajayo na akutimizie neema zake na akuongoe katika njia iliyonyooka. Wayansuraka Allahu nasran aziza, na Mwenyezi Mungu akunusuru nusura yenye nguvu. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudu as-samawati wal-ardh Wakana Allahu aliman hakima, yeye ndiye aliyeteremsha utulivu katika nyoyo za waumini ili wazidi imani juu ya imani yao. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye majeshi ya mbingu na ardhi. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye ujuzi, mwenye hikma. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما إلي وإنجيزي ووميني ونومي نوأوميني ونواكي wanawake katika bustani zipitazo mito kati na awafutie makosa yao na huko ndiko kufuzu kukubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Wayu'adhiba almunafiqina walmunafiqati walmushrikina walmushrikati dhannina billahi dhanna as-sawa عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا Na awape adhabu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake na washirikina wanaume na washirikina wanawake wanaomdhania Mwenyezi Mungu dhana mbaya. Utawafikia mgeuko mbaya na Mwenyezi Mungu awakasirikie na awalaani na awaandalie jahannam na hayo ni marudio maovu kabisa walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima na Mwenyezi Mungu ana majeshi ya mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu mwenye hikma. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, hakika tumekutuma wewe uwe shahidi na mbashiri na mwonyaji. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila, ili mumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na mumsaidie na mumheshimu na mumtakase asubuhi na jioni إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما bila shaka wanaofungamana nawe kwa hakika wanafungamana na Mwenyezi Mungu. Mkono wa Mwenyezi Mungu uko juu ya mikono yao. Basi avunjaye ahadi hizi anavunja kwa kuidhuru nafsi yake na anayetekeleza aliyomwaahidi Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atamlipa ujira mkubwa. Allahu akbar, Allahu akbar. La Suratul Fathi imeteremka Madina. Imeanzia mwanzo wake sura hii kwa kutaja ushindi uliowazi aliyomsahilishia Mwenyezi Mungu mtume wake na imeelezea athari zake kubwa katika kueneza Uislamu na kuwatukuza Waislamu na kuziimarisha nyoyo za waumini ili wazidi imani na kuadhibiwa kwa wanafiki na washirikina kwa shaka shaka zao juu ya nusura ya Mwenyezi Mungu kwa mtume wake na imetaja kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kuwa ni mwenye kushuhudia na mwenye kubashiria ili ithibiti imani ya Mwenyezi Mungu. Tena sura ikaingia kueleza kusimulia kuungwa mkono mtume na watu wa kweli wa kutimiza ahadi na ikabainisha uongo wa udhuru waliotoa waliokwenda kinyume na mtume wasitoke naye kwenda pambana na maadui na ambao walibaki nyuma kwa kudhania kwao kuwa Mwenyezi Mungu hatampa nusura mtume na ikaeleza kuwa kutaka kwao kutoka naye ni kwa sababu ya kupata ngawira. Tena sura imebainisha kuwa watakuja takiwa kupigana na kaumu wakali na wenye nguvu na kwamba hapana makosa kuacha kwenda vitani kwa udhuru wa kweli. Kama ilivyoweka wazi ukubwa wa kheri alizowaahidi Mwenyezi Mungu wale aliofurahi nao katika kumunga mkono Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ridhwani. Imezungumzia juu ya kukimbia kwao makafiri na kushindwa kwao walipopigana na waumini, ikaeleza hikma ya Mwenyezi Mungu kuwazuia makafiri wasiwapige waumini na kuwazuia waumini wasiwapige makafiri wakati wa kutekwa Makka. Na mazungumzo yakamalizikia kwa kubainisha kwamba Mwenyezi Mungu ameitimiza ndoto aliyoiota mtume wake ya kuingia katika msikiti mtakatifu na kwamba Muhammad na walioamini pamoja naye ni wakali kwa makafiri lakini ni wapole wanaoneana huruma wao kwa wao na ikabainisha alama za kuwajulisha waumini na sifa zao katika Taurati na sifa zao katika Injili na Mwenyezi Mungu ukawaahidi walioamini na wakatenda mema msamaha mkunjufu na ujira mkubwa. Hakika sisi tumekupa ewe Muhammad fathi ushindi mkubwa unaonekana wazi kwa haki kushinda batili kweli kushinda uongo ili Mwenyezi Mungu akukughufirie yaliyotangulia katika yanayohisabika kwa mwenye cheo kama chako kuwa ni dhambi na pia yanayokuja baada yake na ili atimize neema zake juu yako kwa kuenea wito wako na akuthibitishe kwenye njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka. Na Mwenyezi Mungu akunusuru na maadui wa utume wako kwa nusura yenye nguvu za kushinda. Yeye ndiye aliteremsha utulivu katika nyoyo za waumini ili wazidi kuwa na yakini juu ya yakini yao. Na ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye majeshi ya katika mbingu na ardhi. Uendesha mambo yake yapendavyo na Mwenyezi Mungu amevizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake. Ana hikma isiyo na ukomo katika kuendesha kila kitu. Ili Mwenyezi Mungu waingize waumini wanaume na waumini wanawake katika mabustani, yaani pepo zipitwazo na mito ndani yake, wadumu humo daima dawamu na wafutie makosa yao na malipo hayo kwa Mwenyezi Mungu ndiyo kufuzu kulikofika ukomo kwa utukufu wake. Na ili awatie adhabu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake na wanaume wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu na wengineo na washirikina na wakike wanaomdhania Mwenyezi Mungu dhana mbovu ya kuwa ati hata mnusuru mtume wake ni juu yao peke yao ndiyo tawangukia mageuko maovu wala hawawezi kuyakimbia. Mwenyezi Mungu amewaghadhibikia na amewafukuza kwenye rehema yake na amewatengenezea jahannamu kwa ajili ya kuadhibu na huo ndio mwisho mbaya. Na Mwenyezi Mungu anayo majeshi ya mbinguni na katika ardhi, anaendesha mambo yake kwa hikima yake kama atakavyo. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikma isiyo na mwisho katika kupanga kila kitu. Ewe Muhammadi, hakika sisi tumekutuma uwe shahidi juu ya umma wako na pia juu ya kaumu zilizotangulia na uwe mbashiri kuwapa habari njema wacha Mungu kuwa watapata malipo mema na uwe mwonyaji kwa watendao maasi kuwa watapata adhabu mbaya. Ili nyinyi mliotumiwa mtume mpate kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na mumnusuru Mwenyezi Mungu kwa kuinusuru dini yake na mumtukuze kwa taadhima na utukufu, na mumtakase na kila lisilomwelekea asubuhi na jioni. Hakika wanakuahidi kuwa watafanya kama wawezalo kukunusuru, kwa hakika wanamuahidi Mwenyezi Mungu. Nguvu za Mwenyezi Mungu ziko pamoja nawe juu ya nguvu zao. Basi atakayevunja ahadi yake baada ya kushaitoa, basi madhara yake hayatarudia ila juu ya nafsi yake. Na mwenye kutimiza ahadi aliyomwahidi Mwenyezi Mungu kwa kutimiza kufungamana nawe, Mwenyezi Mungu atamlipa thawabu za hadi ya mwisho wa ukubwa.